तूं बनरी घट द हंजू ठीकु न ہن दिलो की ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں نارو تو بنری बैनरी گٹ دے اندے हंजू ਨਸ਼ਾਲਾ ਤੂੰ हरदम सलामत ਕਿਸਮਤ ਕਿਸਮਤ रुख ਤੈ قسمت ਬਨਰੀ ਬਣਾਏ ਕਿਸਮਤ बनरी ਤੈ क़िस्मत ਬਨਰੀ ਬਣਾਏ ਬੇਵਾ ਸਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ठीकु न दिलो केदी ਜੋ ये लावर ठीक नहीं ठीक नहीं नारो तू बनीरी घट दे अंदर महा ठीक नहीं